He ke phalei kai hai heires En te ke phalei strixestin he tis toekteni ktenis detai duo ota, krotafoi kai to prosopon en prosopoe eisin to metopon kai hekateros ophthalmos heires meta duo mukteron to stoma hai pareyai kai to geneyon stoma toi mustachi kai tois keilesi he glossa meta tes huperoies tois odusin en the ganfe lei si agoni per i frattomene esti totu andros genejon po agoni ho ophthalmos de en ho to kuklopion kai he kore esti blefarois kai ofrusi periballetai he heir susta leisa pygme ecta feisa de palame senar esti entoe mesoe coilon cotule esti toperas tes heiros ho antiheir esti meta tetaron dactulon tu deictiku catapugionos mesu para cae o titu, micru. En hecastoe treis eisi scutalides, cae tosutoi congiuloi metatu tu